Goeienavond, dit is weer so skyns na 6 op woensdag aand, is tyd vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Ek hoop dat jy die week geniet het en ongedeerd daarvan afgekom het. Die paie was weer gekend dier moord en doodslig en onluste en moorde en verkrachtings was aan die orde van die dag. Alles was ook net nie slechte nies nie. Die minister van politie, minister Becky Kele, het daarom goeie nies ook gehad. Hy het vierwapen amnestie afgekondig vanaf 1 december 2019 tot einde mei 2020. Nou die vraag is echter of dit goeie nies is vir diegene wie hulle vierwapen en 6 is het verval het of is die amnestie net vir onwettige vierwapens? Wille gaan daar die vraag probeer beantwoord. Soon ruk gelede het ek die vierwapen wet, wet 60 van 2000 behandel. Daar is staans groot marakas oor hierdie wet vooral na die grondwetelike hofse uitspraak aangaan die vierwapen licenties wat verval het. Daar is staans 430.000 vierwapen licenties in Suid-Afrika wat verval het. 430.000 vierwapenlicenties wat verval het. Nou kan jy jouself indink hoe baie dit is. Kan jy net dink aan hoeveel geld een mens hiervan praat. Dis etelike miljoene randese wapens wat dier hierdie uitspraak geraak word.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 Op 7 juni 2018 het rechter Vroneman uitspraak geleverd, Ek gaan nie die hele uitspraak behandel nie en gaan nie die belangrikste gedeeltes behandel. Sy uitspraak het as volg gelei. In the application for confirmation of the order of the High Court of South Africa, Gauteng Division Pretoria, Fidelity Services, Pty Limited and Gunfree South Africa, NPO are admitted as Amici Kuriai.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 Nou kom ons gaan kyk hoe om sê het. Introduction Gun ownership is not a fundamental right under our Bill of Rights. It is a privilege regulated by law under the Firearms Control Act. The purpose of the act is to enhance the constitutional right to life and bodily integrity.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 Ek kyk na twee. These purposes are sought to be attained by mainly four fundamentals. A. No person may possess a firearm without a valid license. B. No license may be issued to a person without a relevant competency certificate. C. A license is valid only for a limited period. Dis is die wet baie duidelik. Jou vierwapenlicensie het een vervaldatum en artikel 24 van die vierwapenwet, wet 60 van 2000, sê dat jy die vierwapenlicensie binnen 90 dae van sy vervaldatum moet hernie, anders verval dit. Want dit is 90 dae voor sy vervaldatum, moet jy hom hernie, anders gaan hy verval. Nou afhangende van die rede waarvoor jou, jy jou vierwapen aangekoop het, het jou licensie enige tyd vanaf 2 jaar tot 10 jaar om hernie te word vir een beperkte wapen is dit 2 jaar. Een beperkte wapen is iets soos een AK-47, iets wat vol automatisch kan skiet. En dan vir selfverdediging is dit 5 jaar en vir enige ander rede, soos bijvoorbeeld jag of sportskiet of toegeweide jag, is dit 10 jaar. Nou wanneer verval een licensie?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 B. Voor licentie verval if surrendered by the holder of the license to the registrar. Met ander woorde, as jy om geet vir die politie en sê gaan vernietig om. If the holder of the license becomes or is declared unfit to possess a firearm in terms of section 102 or 103. Daar artikels 102 en 103, 102 is wanneer die politie een bewering hoor van bijvoorbeeld gesinsgeweld, dan hou hulle artikel 102 onderzoek, as die persoon dan onbevoeg verklaar word om een vierwapen te besit, dan is hy onbevoeg om een vierwapen te besit, Artikel 103 is wanneer jy skuldig kom aan hun misdaad in die hof en die landros gaan dan vir jou sê, hy gaan ingevolgel artikel 103 jou onbevoeg verklaar om een wapen te besit en jy moet nou vir hom redes gee hoekom hy dit nie moet doen nie. En dis letterlijk amper enige misdaad, selfs die besit van dwellings, net die besit van dwellings kan jou onbevoeg laat verklaar om een vierwapen te besit ingevolge artikel 103. Of die, if it is cancelled in terms of this act, So, daar is vier maniere hoe jou licentie kan verval. Jou licentie ga jy net nie hernie nie, hy gaan oor sy datum en jy hernie om nie, aan die verval. Jy gee die wapen terug vir die registrateer en sê ek wil nie meer die wapen heen nie, of jy word onbevoeg verklaar om een vierwapen te besit, of jy laat die licentie kanseleer. Nou op daar die nood is het weer tyd vir hun muziekbreek en ek speel vir jou Depeche Mode met Walking in My Shoes en Evanescence met My Immortal. that you would just leave. Your presence still lingers here. dit was The Pesh Mode met Walking in My Shoes en Evanescence met My Immortal.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 Two other parties, Fidelity Security Services and Gunfree South Africa, apply to be admitted as Amici Curiae. So, die achtergrond. The Act breaks from the past under the provisions of Act 15, a license to possess a firearm lasted for life, old order license.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 Met ander woorde, wanneer een wet geskryf word, moet dit nie vaag wees nie. Dit moet rationeel wees en met tot die punt wees. Rationality review is concerned with the evaluation of relationship between means and ends, namely whether the means selected are rationally related to the objectives sought to be achieved.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 SA Hunter sought to, be, to locate it in the consequences, namely that gun holders would not, after termination of the license upon effluxiation of time, have any lawful means to dispose of the firearm. Know what the consequences of the lapsed license will be and know what to do in those circumstances.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 If differentiation is established, it must next be determined whether differentiation bears a rational connection to a legitimate government purpose. If law or conduct does not bear a rational connection to a legitimate, legitimate government purpose, then it violates Section 9.1 of the Constitution.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 The equality challenge must also fail. So selfs daar die gedeelte wat hulle probeer het, het gefail wat sê die gelijkheid leg, recht tot gelijkheid. Dan gaan kyk ons na deprivation of property, dis nou wanneer jou eiendom kan vat.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 The impugned section 24 and 28 merely give effect to these provisions and do not independently amount to an, any new deprivation of property. But even if they do, the deprivation is not arbitrary. There is a compensation regime contained in the Act for surrendering firearms. Its constitutionality has not been challenged either. And if somehow one gets to the kind of weighing up requirement in terms of this court, section 25, protection property of property, jurisprudence, then relinquishing some incidents of ownership in potentially life-threatening firearms is not too great a price to pay for one of the purposes of the Act, enhancing the constitutional rights of life and bodily integrity. None of the arguments advanced to the effect that the sections are constitutionally invalid are well founded. It follows that confirmation application must be dismissed and the minister's appeal upheld. The order below gives effect to both. So in court. As jou vierwapenlicensie verval het en jy het om nie in tyd hernie nie, is jy in besit van een ongelicensieerde vierwapen en kan jy krimineel daarvoor aangekla word. So wat nou gemaakt? Nou voordat ek gaan kyk na wat jy nou moet doen, is het tyd vir een muziekbreek en ek speel vir jou vir Dewald Wasserval met Eendag as ons groot is en Karleen van Jaarsveld met Hande.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 oud Die woorde te gloe uit die prinsesse mond MUZIEK onskuldig en so veilig Jou hart vir my verduidelik Dis waar ek vir jou sal wacht Ek wil jou hande voel Jy weet my lijf is net vir jou bedoel Dis meer as woorde wat ek vraag Soos jou hart met myne praat Dis intieme was Dewald Wasserval met Eendag as ons groot is en Karleen van Jaarsveld met Hande en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee.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 Die amnestie is afgekondig vir die inhandiging van onwettige vierwapens en ammunisie. Ingevolge hierdie amnestie sal jy nie vervolg word as jy een onwettige vierwapen of een vierwapen of ammunisie waarvoor jy nie licentie het nie inbring na jou poliestasie toe nie. Maar wat nou van die vervalde licenties? Wel, jy kan jou vervalde licentie nou in die amnestie tyd weer voor aansoek doen, maar daar is voorwaardes. Voorwaardes as jy natuurlijk een ongelicensieerde vuurwapen inbring, dan gaan die politie dit vat en dit gaan vernietig word en jy sal nie daarvoor vervolg word nie. Mits die vorige eienaar van die, list, van die onwettige vuurwapen opgespoor kan word, kan jy die persoon wat dit inbring aansoek doen om die wapen wettig te besit. Maar kom ons praat oor die mense wie sy wapenlicensies verval het. Nou jy kan hom weer aansoek doen. Wat gaan gebeur is, jy gaan jou wapen moet inhandig by die poliestasie en jy gaan moet een wettige bevoegdheidscertificaat hee. As jou bevoegdheidscertificaat verval het, soos wat in amper al die gevalle gebeur het, dan moet jy net weer jou bevoegdheidscertificaat hernie by die poliestasie wanneer jy die vierwapen inbring. Nou hierso moet jy baie mooi luister, hier is het baie belangrik. Slechts die persoon wie die vierwapen inbring mag vir hom aansoek doen. So jy kan nie jou vervalde vuurwapen inbring en dat jou bierman vir hom aanzoek doen nie. Slechts die persoon wat hom inbring mag vir hom aanzoek doen. Dan, die vervalde wapen moet ingehandig word en sal moet gaan vir ballistische toetse, so die politie kan bepaal of daar nie dalk misdaad met hom gepleeg is nie. Dan, jy moet binnen 14 dae nadat jy die vuurwapen ingehandig het, hom, her, hom aanzoek doen om te kan besit as jy op die 15e dag sou opdaag met jou papier en sê ek wil aansoek doen vir hom, dan is hy reeds verbeerd verklaar aan die staat en gaan hy vernietig word. So, kry jou papiere reg voor die tyd. Jou aansoekvorms, jou motiverings, al die papier wat jy nodig het om aansoek te doen vir asof die vierwapen een nieuwe vierwapen is, wat jy nog nooit op jou naam gehad het kry al die papiere reg, gaan dan na jou poliestasie toe met daar die vierwapen en gaan handig om in en terselfde tyd sê ek wil aansoek doen vir hom en jy sê hierso is my aansoek vir hom so die proces onmiddellik begin want onthou, jy gaan vergeet jy gaan om inhandig, jy gaan dink ach ek het nog tyd en as jy ook kan kry is het dag 15 en daar is geen manier hoe jy dan kan aansoek doen vir hy wapen nie, hy gaan eenvoudig vernietig word en dan baie belangrik, as jy met vervalde wapen na die poliestasie toe kom, as jy met enige ander onwettige wapen kom, kan jy enige dag, 24 ure dag, 7 dag week kom aansoek doen, maar as jy een licentiehouwer was vir die vierwapen en hy het verval, mag jy slechts daar die vierwapen inbring van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4 die middag, met andere woorde kantoorure. As jy na ure dan gaan aankom met jou wapen wie sy licentie verval het, gaan hulle vir jou terugstuur en sê jy moet maandag, dinsdag, woensdag of wanneer ook al terugkom om aansoek te doen vir dit. So, daar is goeie nies vir vierwapen eienaars, wie se vervalde vierwapens, hulle wil hernie, jy gaan dit eindelijk hernie nie, jy gaan aansoek doen vir een nieuwe een, maar jy gaan hom weer wettig op jou naam kan kry, as jy hom graag wil hee. So, op daarie noot is om te ontziens te sê, tyd is so vinnige vlieg, en het is ons altyd die tyd vlieg vinnig, wanneer een mens lekker keir. So ons sien mekaar weer saterdagochtend tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan en dan weer volgende woensdag aand om 6 uur met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee.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 dat mens jou hart, so middel in een ander kraai By drie vies in my drome